вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці існуе шмат спосабаў распазнавання нацыі наколькі яна сталая і які цяпер перажывае перыяд да прыкладу возьмем гістарычныя раманы У часы станаўлення закалотаў або тыраніі найболей чытаюцца і пішуцца творы пра герояў і дужых уладароў. А ў часы нармальнага сталага жыцця тыя, дзе на першым месцы востры сюжэт падзея ці нават толькі каляры іншага часу. Згадайце, што ў ССР у часы Сталіна былі напісаныя і найбольш чытаныя гістарычныя раманы пра Пятра I, Кацярыну II ці Івана Жахлівага. А ў пасляталінскі час запанавалі творы з шырэйшай палітраю герояў, як у таго звышпапулярнага валянціна пікуля або ў тэлесерыялах паводле прозы усевалада крастоўскага. Я не кажу пра тыя творы, дзе ў гістарычных строях выступала актуальная грамадска-палітычная сітуацыя, толькі пра уласна гістарычны жанр скажем нельга аднесці да яго творы дзе выкрываўся сталінізм або страшная праўда мінулай вайны такія кнігі ўсё адно ствараліся пра наш час У беларусі фаварытам гістарычнага жанру быў уладзімир караткевич ён пісаў панарамныя або востра сюжэтныя творы і быў запатрабаваны сваёй нацыяй што ў сваю чаргу характарызавала яе як сталую і нармальную. На хвалі пераменаў і ўсплёску нацыянальнага адраджэння і ў нас з'явіліся былі кнігі пра уладных асобаў гісторыі. Але так як караткевич яны не прагучалі ды да і сёння дзікае паляванне караля стаха чытаецца нашмат жывей і з большым даверам чым глядзіцца найноўшы фільм пра легендарную слуцкую княгіню ці спектакль пра вялікага вітаўта Груба кажучы, сцэнічны вітаўт не дацягвае да кніжнага стаха роўна настолькі, наколькі Лукашенко не дацягвае да Сталіна будучы адміністрацыйна-камандавым начальнікам, ён не мае філазофіі аўтарытарызму, якую меў тыран папярэднік. І тут мы наўпрост падыходзім да тэмы нашай перадачы і да прычыны таго, што Лукашенко пры ўсім сваім жаданні не мае ўласнай ідэалогіі. Асоба не ўзвысілася над народам настолькі, каб стаць важнейшую за сюжэт краявід масоўку. У сённяшняй перадачы, як і абяцаў, я распавяду пра вынікі апытанняў, што думаюць пра беларускую ідэю самі паспалітыя беларусы. Вы слухаеце радыё свабода У перадачы вострая брама паспалітыя беларусы распавядаюць пра сваё разуменне беларускай ідэі. Заўважу адразу, што тотальны ўплыў расійскай тэлевізіі на беларусаў затуманьвае беларускую ідэю ў іхных вачох сапраўды расія і беларусь маюць зусім адрозныя ва ўсіх сэнсах вагавыя катэгорыі а нават і умовы жыцця ды уяўлення пра самых сябе Пры гэтым тэлевізія расійская за ёй і беларуская а там і афіцыйная прэса як быццам ствараюць ілюзію што беларус існуе ў тых самых катэгорыях умовах і уяўленнях што і расеец Нашы людзі стакроць лепш абазнаныя ў справах і персанажах расійскай думы, чым свайго ўласнага нацыянальнага сходу. Яны часцей чуюць цытаты з баек Крылова і зусім не ведаюць, хто такі Альберт Паўловіч. Яны разбіраюцца ў перыпетыях сямейнага жыцця Наташы каралёвай і з цяжкасцю прыгадваюць адно-два прозвішчы беларускіх попзорак. Беларус пастаўлены ў становішча неатворцы свайго ўласнага зямнога і нябеснага свету, а інтэлектуальнага ўтрыманца расійскага светапогляду. І таму вольна ці міжвольна на пытанне пра беларускую ідэю беларус адказвае пра патрэбу шанаваць сваё. Гэта абсалютна натуральная рэакцыя, нават калі б чалавек і не быў перакананым нацыяналістам. Вось, да прыкладу, тэлефонны адказ ветэрана вайны і працы, які не назваў свайго імя. У чым палягае беларуская ідэя? Я лічу вяршэнства нацыянальнай культуры, вон чужую папсу і бездар з нашых клубаў і тэатраў. Другое беларуская нацыянальная гісторыя са старажытных часоў уключае перыяд БНР даць гістарычны аналіз сталіншчыны перыяду ў жыцці нашего народа помнікі і п'едесталы для слынных дзеячоў беларусі вяршэнства ва ўсіх сферах жыцця беларускай мовы галоўныя ў школах і навучальных установах ад процента беларусаў это значыць 80 процентаў беларускіх школ сувязь з беларускай дыяспорой ва ўсім свеце с уключэннем беларускай Э, беларусаў раскінутых па свеце у творчае жыццё беларусі вуліцам навучальным установам заводам беларускія назвы выхаванне моладзі у духу патрыятызма і беларускасці дружба з усімі народамі і ў першую чаргу суседзямі вялікай рассіі шаноўны слухач сказаў пра сяброўскія дачыненні з усімі суседзямі. А я заўважыў, што ва ўсіх суседзяў Беларусі ўсё, з чаго на думку паважанага ветэрана складаецца нацыянальная ідэя, зроблена або робіцца, як само сабой зразумелае. Хіба скажам, у рассеі ці Польшчы не маюць вяршэнства расійская і польская культуры і мовы хіба ў літве і латвіі не шануюць уласную гісторыю а перапісваюць яе дзеля самапрыніжэння хіба там не дадзена ацэнка сталінізму і тое тычыцца не толькі суседзяў нагул цяжка ў свеце знайсці краіну дзе б усё рабілася не так Thank you Не так робіцца толькі ў Беларусі. Таму і фармуляванне нацыянальнай ідэі ў нас часта асветніцкае, абсалютна такое самае, як было на пачатку два стагоддзя. Дзіва, што і тагачасная злабадзённая нашаніўская літаратура чытаецца нібы напісаная сёння. І не толькі дзякуючы сваім мастацкім якасцям, але і таму, што яе грамадзянскі патас застаецца актуальным і праз 100 гадоў. Чаго вам хочацца, панове, які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус. Чаму вам дзіка яго мова, паверце, ваша ён не ўкраў, а толькі ўспомніў сваё слова, з якім радзіўся, падрастаў. Вы слухаеце радыё свабода. У перадачы вострая брама паспалітыя беларусы распавядаюць пра сваё разуменне беларускай ідэі. Яшчэ адзін званок на свабоду. Пенсіянер з мінска нікіфараў, якой павінна быць нацыянальная беларуская ідэя сёння ва ўмовах жорстка дыктатарскае рэжыму кіравання краіны адным чалавекам лукашэнкам і адсутнасцю магчымасці выказваць свае погляды пра сродкі масавай інфармацыі. У прыканцы лютого гэтага года беларуска дзелавая газета надрукавала наказ падкрэсліваю наказ уладам за маім подпісам які складаецца з трох не не збядненню не дыктатуры не гандлю незалежнасці калі верыць сацыялагічным даследаваннем большасць грамадзян падзяляе такія погляды але мала падзяляць моўчкі свае погляды трэба іх неяк выказваць это можна зрабіць такім чынам зрабіць нагрудны значок з надпісам мне і насіць прылюдна штодзённа альбо па непрацоўным дням чым больш грамадзян зробіць гэта тым менш шансу ўладам фальсікаваць вынікі падлікаў у маючы адбыцца рэферэндуму по пытанням адносін грамадзян да палітыкі сённяшняга правячага рэжыму. Дякуй. Слухач радыё свабода ў якасці нацыянальнай ідэі прапануе агульнанацыянальнае дзеянне. Можна сабе ўявіць, як па вуліцах ідуць сотні людзей са значком не на грудзях але хіба толькі ўявіць бо нешта ж замінае гэтым самым сотням мінакоў салідарна выказаць свой пратэст ці сваю волю няхай сабе нейкім іншым чынам згадваю жанчыну правізарку адной менскай аптэкі са значком размаўляй са мной по-беларуску яе ўчынак падаўся мне сапраўдным стаіцызмам подзвігам калі хочаце а падумалася пра тое чаму б усім хто з болем ставіцца да моўная сітуацыі ў беларусі не размаўляць заўсёды і паўсюль по-беларуску Магчыма такі сцвярджальны акт быў бы і больш эфектыўным чым адмоўе не на грудзях толькі ж зусім нячаста пачуеш на менскай вуліцы беларускую гаворку і мне зусім не хацелася б тут казаць пра несалідарнасць беларусаў або сведамых беларусаў. Тут рэч у іншым. Нягледзячы на расійскую тэлевізію і палітыку лукашэнкі, беларусы жывуць тымі самымі думкамі, уяўленнямі і жыццёвымі стэрэатыпамі, што і ўсе іхныя суседзі час такі і эпоха такая калі ў грамадстве няма павеву народнай рэвалюцыі або салідарысцкага імпульсу інакш кажучы беларусы ў абсалютнай масе сваёй жывуць тымі самымі помысламі што і палякі або літоўцы а вось улада радыкальна розніца ад суседскай і пакуль яна не дапякае пакуль можна неяк жыць зарабляць ездзіць за мяжу чытаць забароненыя некалі кнігі глядзець дыскаверы або еўраспорт беларус не рушыць ані ў рэвалюцыю ані ў салідарысцкі пратэст Сённяшні аўтарытарызм і міжнародная ізаляцыя непараўнальная з тымі, што былі за саветамі. Дадайце да гэтага памяркоўны характар беларуса і стане ясна, што да экстраардынарных учынкаў ён у масе сваёй няхільны. Хоць бы і да таго, каб размаўляць паўсюль па-беларуску. Вы слухаеце радыё свабода. перадачы вострая брама паспалітыя беларусы распавядаюць пра сваё разуменне беларускай ідэі. Анатоль з ліды мне ўжо каля 80 шмат пражыў шмат чаго бачыў на ваше пытанне адкажу наступным чынам я хачу каб моя краіна на была незалежнай і годнай звацца еўрапейскай дзяржавай. Каб ёй ніхто і ніколі не прапанаваў есці мухі заметка скапет. Каб яна перастала быць паўпрыгонніцкай, паліцейскай, дзе правіць бальні закон, а самадурства, каб у ёй не знікалі бясследна вядомыя лепшыя і паважаныя людзі, каб назаўсёды знікла абраза людзей вогуля сталыя слухачы радыёвабода бачаць беларускую ідэю як справу нацыянальнага і цывілізацыйнага адраджэння народу і краіны. Гэта і праграма адраджэння і пратэст супраць той палітыкі, што праводзіцца ў беларусі і салідарнае дзеянне беларусаў. Так мяркуюць людзі паважнага веку, а цяпер слова іхным унукам. абітурыенты віцебскага дзяржаўнага універсітэту на пытанне карэспандэнта радыёвабода адказалі што беларуская нацыянальная ідэя гэта калі чалавек усведамляе сябе беларусам але такое ўсведамленне даецца няпроста іншы адказ гэта пачуццё гонару вось знялі фільм анастасія слуцкая узняліся ў вачох усіх астатніх казалі і пра тое што беларускай ідэі няма чаму бо беларускую мову на факультэце не вывучаюць. Ва ўсіх аўдыторыях надпісы толькі па-расейску. Прыгадвалі гісторыю, маўляў, мы ўвесь час былі пад кімсьці, вось і знішчылі нашу беларускую ідэю за ўсе гэтыя стагоддзі. У часы вялікага княства літоўскага можа і было нешта такое, а цяпер патрыятызму вялікага няма. Усе хочуць прыладкавацца там, дзе грошай болей плоцяць, а гэта пераважна за мяжой апошняя запытаных у віцебскім універсітэце дзяўчына сказала цытую калі звярнуцца да падручніка паліталюгіі то ў нас вельмі смешная мадэль атрымліваецца нейкая новая адмыслова беларуская мадэль сучаснага развіцця але ніякага месца дзеля беларускай ідэі у гэтай мадэлі няма так мяркуюць віцебскія абітурыенты іхныя адказы блізкія да адказаў іхных менскіх раўналеткаў. На маю просьбу апытанне зрабіла Гліна Абакунчык. Наконт таго, што такое нацыянальная ідэя і ці ёсць сіна ў беларусаў, студэнты выказваліся па-рознаму, але разумеюць гэтую з'яву яны прыкладна аднолькава. Вось найбольш характэрныя адказы. Нацыянальная ідэя гэта аднавіць нашу беларускую мову як дзяржаўную і на міжнароднай арэне паказаць, што мы сапраўды моцная і сапраўды незавісімая дзяржава. Я лічу, што нацыянальная ідэя беларусаў гэта іх родная мова, якую трэба развіваць і культываваць. Нацыянальная ідэя гэта аднавіць усю сваю гістарычную спадчыну дзяўчыну каб не гналіся за модай за рускай мовай а каб ведалі што Беларусь яна мае вельмі старажытныя крані а то многія лічаць што Беларусь як рассія адно і тое ж то што аб'ядновае нас гэта простыя ўзаемаадносіны а нейкія ідэі аб незалежнасці гэта вельмі складана ввогуле тому што у нас складаная сітуацыя з эканомікай з палітыкай на вашу думку нацыянальная ідэя што беларуская культура безумоўна пабольшка бы ствалі беларускія артысты каб спявалі на беларускай мове на нашай раз раду таксама каб было на беларускай мове это ж все наша беларуская культура я думаю аб'яднала бы ўсіх нацыянальная ідэя для беларусаў перш за ўсё нацыянальная самасвядомасць бо большасць з нас не адчувае сабе беларусамі а гэта вельмі важна адчуваць сабе беларусам вам што падаецца нацыянальная ідэя ёсць сяда ці няма гэта наш беларускі дух а дух это нешта што ёсць у нас у душы варта зазначыць што ніводзін з маіх выпадковых суразмоўцаў студэнтаў не сказаў што ніколі не задумаўся пра нацыянальную нацыянальную ідэю альбо не ведае што гэта такое і ніводзе не сказаў што ў беларусаў нацыянальнай ідэі няма ці ёсць беларуса нацыянальнай ідэ я лічу што ёсць мабыць для кожнага чалавека Беларусь гэта яго радзіма мяне вельмі многа знаёмых якія выязджалі за мяжу і там яны казалі што кожны дзень яны выходзілі і глядзелі на тую дарогу по якой яны паедуць дамоў што вельмі добра чуецца гэта туга па радзіме за мяжой нацыянальная ідэя лічу тавар жыцця якім жыве беларускі народ бо ён на працягу стагоддзяў свайго існавання ён вельмі працавітым і цяперашні час таксама працуе працуе працуе і з гэта нічого не атрымоўвае нацыянальны дэ залежыць ад кожна беларуса ад кожнага чалавека гэта калі кожны чалавек захавае хаця б часцінку таго што захавалася ад бабуль дзядуль гэта складзе вялікія каштоўнасці беларускага народа на вашу думку нацыянальная ідэя што гэта мір і добрасуседскія адносіны з нашымі краінамі суседзямі я лічу што нацыянальная ідэя это захаваць свае традыцыі нейкая самасвядомасць у у кожнага беларуса кожнага грамадзяніна яна будзе на гэтым будзе ўсё трымацца нацыянальная ідэя наўрад ці зможа разгарнуцца бліжэйшай да шэс гадоў пакуль скіраваная ўлада на тое каб праводзіць курс на рэабілітацыю старой савецкай ідэалогіі старой савецкай культуры і да гэта часу нацыянальную ідэю правесці у нас будзе вельмі цяжка заўважце што ўсе вольныя і міжвольныя ўдзельнікі нашай перадачы казалі пра тыя рэчы якія збольшага не ўхваляюцца цяперашнім палітычным рэжымам у беларусі або што гэты самы рэжым і перашкаджае нацыянальнай ідэі рэалізавацца Я звяртаю на гэта ўвагу таму, што ніхто не згадваў пра нейкія іншыя супярэчнасці, якія могуць існаваць у грамадстве што да нацыянальнай ідэі, а толькі пра супярэчнасць улады і народу. І яшчэ адна асаблівасць нацыянальнай ідэі, пра якую з удзельнікаў сённяшняй гаворкі не згадаў ніхто. вы слухаете радыё свабода у перадачы вострая брама паспалітыя беларусы распавядаюць пра сваё разуменне беларускай ідэі Я маю на ўвазе такі складнік усякае нацыянальнай ідэі як вектар руху, дарожны паказальнік на шляху нацыі з сучаснасці ў будучыню. Усе сённяшнія адказы характарызуе адно. Яны, як пра ідэю, кажуць пра тое, што ў іншых народаў ёсць набыткам, дадзенасцю, нормай, родная мова і гісторыя ў сучасным свеце такія ж атрыбуты чалавечага жыцця як паветра і вада цяжка ўявіць сабе прадстаўніка любой суседняй з беларусяй краіны які б казаў што польская ідэя гэта польская мова літоўская гэта праўдзівая літоўская нацыянальная сімволіка а расійская гэта павага да расійскай гісторыі Гэта ўсё не ідэі, не тое, за чым нацыя рухаецца ў будучыню, а тое, з чым яна ідзе. Параўнайце з чалавекам, які будзе казаць вам пра сваю вопратку ці прычоску як сваю асабістую ідэю. Вы, верагодна, скажаце, што такі чалавек зацыклены на сваёй знешнасці. Але дзіўна было б сказаць пра беларусаў, што яны зацыкленыя на сваёй роднай мове. Мы чуем вольны ці міжвольны адказ на панаванне расійскай тэлевізіі і афіцыйную прапаганду ды русіфікатарскую палітыку цяперашніх уладаў. Досвед наших суседзяў паказвае, што мова і гісторыя, самапавага і нацыянальная годнасць у сённяшнім свеце ўваходзяць у набор стандартаў той нацыі, што ўстала на шлях еўрапейскага аб'яднання. Паводле ўсіх геапалітычных, гістарычных і ментальных характарыстык менавіта такі шлях чакае і Беларусь затрымка або перашкода як мы чулі ад нашых сённяшніх суразмоўцаў заключаецца толькі ў адміністрацыйным так бы мовіць адставанні што да нацыі у цэлым дык яна ўстала на шлях еўрапейскага аб'яднання не раней і не пазней за сваіх суседзяў і нікуды з гэтага шляху не сыходзіць бо адчувае і эпоху у якой жыве і натуральны вектар свайго развіцця Вось толькі прамовіць у голас, што наша нацыянальная ідэя гэта еўрапейская інтэграцыя, яна пакуль не наважваецца, бо пазірае на няўклюдныя і ўпартыя намаганні цяперашняга рэжыму павярнуць гісторыю назад.